Psikologikoki askarki hunkik eta iharrausik izan dia gaztiak COVID denboan. Etxen duza izan ondotik, ondo juak pakatu dutie eta koitze edo adikzio niai aizago lotu dia. Geugo eta gazteago hasten dia ebai, Joakim Galaretek lan egiten du adikzio sasolatzen den bizia alkartian, dona pareun eta zuindien oaiko gazten adikzioen hausiak errandaik. Gaztentako uh, problematika kanabisa, lehenik, euh, taba, ebai, tabakoa, eta jokoak. Euh, jokoak e, um, euh, xosaekin edo uh, bideoak. Hoa izegarria eza duk uh, Paris Sportif, hanis batutzak, kirolaekin, kirola uh, hoi, eh, badiagu bat jagu eta dona paulene bai. Mai, normalki eh, ez diedreta bena, ah, bon. <laughs> Euskal Herria, bestaluralde bat koze, holako tentazioniak nasaiak dia. Hartakoz, bestaz bestak urritzen dia alkartia ikilan, prebentzione lan horren egiteko, eta han gaztehan itxuian zentzaie, partikularski kanabizentako. Ikusten jagu ebai bestetan, eta juten gutzak eh, bestetan uh, zuzenean edo holako manifestazioan eta han uh, gazte jiten zutzak erraiteko, bon, ez dakiat nola erraiten ahaldutan, ene, ene amai edo ene aitai, kanabisa hartzen jat, eta uh, enetako ezuk bate untxa, eta donk han gazte guai. Kanabizaz gain kokainaen jauzi handiaz ohartu dia ebai drogaen aldetik, bena beste harenka bat bada askaradena asken urtze hoietan, kirol pario jukien indartzia eta hamazortzurte pekuak ebai hortan haidia nahiz eta zuzena estien. Berrogei bat langile badia bizi alkartian, bedezi, psikologa, eizain eta prebentzione lanetan haidien langiliak gazten laguntzeko.